nekad vēl nebiju redzējis sevi mirstam. Kāpēc lai nesaku sev? Paskaties, paskaties uz sevi. Nāvē. Ieraudies bez manis, aprots aizēja un aprots. Kādēļ lai pretojos? Man nav ko zaudēt. Nāvē. Kur jūs visi esat? Viens, atkal viens, ja vien nenāksiet ar mani.